Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira. doida pa sentar. Doida pa sentar. Doida pa sentar. É. Eu vou provocar, vou descer, vou enxergar. Eu vou provocar, vou descer, vou enxergar. Joga pro alto. Essa menina é um puro talento tá descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão, ela gosta de bailar. No bailão, ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Vou enxergar. Eu vou provocar, vou descer, vou enxergar.